це матеріальні, духовні та інші соціальні блага, що служать задоволенню інтересів та потреб громадян та їх організацій, з приводу яких суб'єкти вступають у правові відносини і здійснюють свої суб'єктивні права та обов'язки. Видами цивільно-процесуальних об'єктів є матеріальні блага, наприклад спір про права між учасниками матеріально-правових відносин, який має вирішити суд, нематеріальні блага, на досягнення яких спрямовані будь-які правовідносини чи суб'єктивні права та обов'язки учасників процесу, чи порядок судочинства, чи фактичні дані повідомлення і інші докази чи інші докази, необхідні для здійснення правосуддя чи процесуальна діяльність, результат діяльності правообов'язаних осіб. В цивільному процесуальному праві об'єкти правовідносин невіддільні від самої процесуальної діяльності і не можуть розглядатися ізольовано від їх матеріального змісту. Глава 47. Поняття кримінального процесу, кримінального судочинства, кримінально-процесуальні правовідносини. Кримінальне судочинство це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, попереднього слідства прокуратури і суду по розкриттю злочинів, викриттю і покаранню винних і правовідносини, що виникають у ході цієї діяльності. Вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами підприємствами, громадськими організаціями і трудовими колективами, що залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності. Кримінально-процесуальна діяльність за своїм змістом являє собою систему. Передбачених законом процесуальних дій і рішень органів попереднього розслідування прокурора суду та інших суб'єктів кримінального процесу. Ці процесуальні дії і рішення породжують процесуальні правовідносини або виступають їх наслідком. Процесуальні правовідносини можна розглядати як правову форму кримінально-процесуальної діяльності елементи кримінально-процесуальних відносин є перше. Їх суб'єкти, всі учасники кримінально-процесуальної діяльності. Друге. Об'єкт. Поведінка суб'єктів кримінального процесу. Третє. Процесуальні права і процесуальні обов'язки суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності. Кримінальне судочинство може і має бути ефективним засобом захисту прав і свобод громадян. Важливі демократичні і гуманістичні принципи кримінального процесу проголошені в таких основоположних міжнародних документах, як Загальна декларація прав людини 1979. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів провадження і покарання. 1984 рік. Глава 48. Арбітражно процесуальні правовідносини. Арбітражно-процесуальні правовідносини є засобами реалізації норм арбітражного процесуального права і являють собою суспільні відносини, урегульовані нормами арбітражного процесуального права. Арбітражно-процесуальні правовідносини складаються із змісту